Պատճառը յուրաքանչյուրը ոչինչ ներմասնող որևէ զբաղմունք ունի, որն իրեն հեռու է պահում տխուր մտքերից։ Անշուշտ Օլեգը եւ ընդհանրապես չեն կարծում, որ եղանակը պետք է տպելու առիթ հանդիսանա։ Համաձայն են, որ աշնանը եղանակը կարող է փոփոխական լինել։ Հիմնականում անձևոր բումռա է, բայց դա բոլորովին էլ չի նշանակում, որ մեր մտքերը պետք է նույնպես լինեն։ Արդեն ավելի մռայլ եղանակին պետք է դնել լավ տրամադրություն lalu Arif Captain. Arab kita թվում է իրենց սոցիալական եղանակը ստեղծում են նրա, ովքեր մոտենալվեցին, ովքեր աշխարհը մի քիչ այլ կերպ են ընկալում։ Համանի դեմոլեզիա նույնիսկ կարող են կռահել, որ ուզում է ընդունիչների ներկայացնել մեր հյուրին։ Ուտիշ կռահեցիր արամ, մեր հյուրը արվեստի երկու ճյուղերով է զբաղվում։ Պարզապես մեկը նրա համար ապագա մասնագիտությունը, մյուսը նախասիրություն։ Մարիա Գաբրելյանը սովորում է Մարիա քաղաքի համար 8 ավագ դպրոցում։ Նկարչությունը համարում է աստվածատուր շնորհ, որը նրան ուղղեցի ամբողջ կյանքը։ Իսկ երաժշտությունը ավելի կոնկրետ հագուտակ է, ինչպես օգնում է կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Համուր վաճեմ մեր օգնջերներն արդեն անհոգելությամբ սպասում են մայայի հետ հասած ուրույթին։ Լսենք։ Մայա, ուրախ եմ քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում եւ քանի որ դու արվեստի երկու ճյուղով ես զբաղվում՝ երաժշտությամբ ու նկարչությամբ, հետաքրքիր կլինի իմանալ ինչքանով են դրանք քեզ համար փոխկապակցված ինչքանով է երկուսը կարևոր քեզ համար եւ օգնում են, նպաստում են իրար արդյոք։ Ուրախ եմ լինել ձեր տաղավարում, շատ հաճելի է ձեր կողմից ստանալ այս հրավերը։ Սկսել եմ նկարել մի տարեկանից։ Մատիտը միշտ ծերս է եղել, ու սիրել եմ նկարել։ Ինձ միշտ էլ ասում էին, որ ես լավ եմ նկարում։ Ինչքան մեծացել եմ, այնքան սկսել եմ ավելի լավ նկարել ու ավելի շատ սիրել եմ մատիտը, քան թե գունավոր, ու հիմա էլ ավելի շատ սիրում եմ մատիտով նկարել դիմանկարներ։ Գույներով այդքան չեմ զբաղվում։ Ինձ մատիտը շատ է գրավում ու սև սպիտակ գծանկար նկարելը ես ավելի եմ հավանում։ Ինչքան տեսա քո նկարած նկարներում դիմանկարներ են հիմնականում եւ զգացմունք արտահայտող էմոցիաներ են տարբեր այդ դիմանկարներում։ Ինչն է դիմանկարներում հենց քեզ գրավում։ Այն որ կարողանում ես մարդկանց էմոցիաները, զգացմունքները արտահայտել։ Այո, ես մարդկանց հայացքները, այդ էմոցիաները, միմիկաները սիրում եմ պատկերել իմ նկարների մեջ, ինձ դա շատ է գրավում։ Նկարների մեջ աշխատում եմ ավելի շատ իրանց դեմքերը, միմիկաները այնպես ձևավորել, որ իրականի նման լինի, ռեալիստիկա։ Նկարի մի ոչատեսակա, հա, ինձ դա շատ է դուր գալի։ Իսկ հաճույքը ինչպես գրավեց երաժշտության աշխարհում ինչպես հայտնվեցի։ Ուղղակի այդ գործիքը տնալով ինձ շատ է դուր եկի այդ գործիքը, շատ գեղեցիկ է։ Այդ գործիքն էլ եմ իմիջայլոց սիրում նկարել շատ։ Ինչքանով է քեզ արվեստը օգնում սովորական կյանքում։ Ինչ որ սովորական խնդիրների դեպքում Սովորական խնդիրների դեպքում հենց այդ է, որ երբ որ ընկճված եմ լնում, քուրս է նկատել փոքր ժամանակ, երբ որ եղբորս հետ կռվում էի կամ նորմայնանում էի կամ ընկճվում էի, նեղված էի լնում, միշտ գնում եմ նստում նկարում։ Դա օգնում է քեզ ձերբազատվել հա, հա, այդ վատ էմոցիաներից։ Ձերբազատվել այդ վատ էմոցիաներից ու այդ օրվա ընթացքում, եթե ես չնկարեմ, ես կլինեմ ավելի ընկճված։ Նկարելը ինձ օգնում է։ Դրանով գոյատևում եմ, կարելի է ասենցել ասել, որ այդ օրը անցնի ավելի հետաքրքիր, ավելի աշխուժ, շնչում հիշում եմ նկարելով։ Ինչքան տեղեկացա մեր նախնական զրույցների ընթացքում, նկարչությունը որպես մասնագիտություն է դառնալու քեզ համար, իսկ երաժշտությունը նախասիրություն է։ Դպրոցն ավարտելուց հետո պիտի շարունակես։ Դպրոցն ավարտելուց հետո մտածում եմ 2 տարի դեռ շարունակեմ իմ թավջութակի գործերը, հետո արդեն որպես մասնագիտություն ուզում եմ Երևանում ընդունվել Գեղարվեստի ակադեմիա, որտեղ կսովորեմ արդեն ավելի կզարգացնեմ իմ նկարչությունը։ Իսկ թավջութակին ստացվում է որ հրաժեշտ է ստալու 2 տարի։ Ոչ, թավջութակը շարունակելու եմ սովորել, հիմա սովորում եմ Սայատնովայի անվան ուսումնարանի գիծ գիմնազիայում, դեռ երկրորդ դասարան եմ, բայց այս կես տարվա ընթացքում կես տարի է ինչ վարապում եմ, հասցրել եմ շատ բաների հասնել։ Նվագում եմ ժողգործիկների անսամբլում, որտեղ նոր է բացվել։ Ժողգործիկները թավջութակի հետ համատեղումը իդեալ հետաքրքիր է ստացվում։ Այդ մեկը մոռացա ասեմ, որպես մեծ բամբիր եմ նվագում այդ անսամբլում։ Թավժիտակի բասի պարծիա էլի։ Փաստորեն բավական ակտիվ մշակութային կյանքով ես ապրում։ Իհարկե, ինձ դա ավելի շատ ագրավում։ Դասերի էլ չեմ գնում, խոստովանեմ, փորձերը առավոտ են անում, ես էլ չեմ հասցնում դասերի գնամ։ Կրթությունը ինձ շատ ագրավում, բայց դպրոցը այնտեղ է չի, որտեղ ես պետքա հիմա գտնվեմ։ Այսինքն դու կենտրոնանում ես քո ընտրած ճյուղի վրա հենց հենց նկարչությունը ու երաժշտությունը բավականին անկեղծ էր մայա դու բազմազավակ ընտանիքի փոքր երեխան ես այո ինչքանով է բազմազավակ ընտանիքում մեծացած երեխան տարբեր մյուս երեխաներից ավելի ջերմ մտնոլորտում եմ մեծացել Բազմազանակ ընտանիքում մեծանալով դու ավելի սկսում ես գնահատել քո կողքինին, սկսում ես հոգ տանել քո կողքինի մասին, ինչպես որ տենում ես կողքիններն էլ հոգ են տանում քո մասին, ու դրսում էլ դպրոցական միջավայրում, տարբեր շրջապատներում դու էլի ուզում ես այդ ջերմության մեջ մնալ, շրջապատի հետ շփվելով ավելի ուզում ես ջերմ լինել, ուզում ես ինքդ էլ տալ այդ ջերմությունը։ Հա, ինքդ էլ տալ այդ ջերմությունը, ու այն կողքիններին էլ ցույց տալ, թե ինչքան է հրաշալի այդ ջերմության մեջ լինել։ Իսկ երբ կրտսերն ես տան ամենա, դա ինչ որ առավելություններ է տալիս քեզ։ Դա ունի եւ առավելություններ եւ բացասական կողմեր։ Փոքր լինելով նկատում ես, որ քեզ ավելի շատ են ուղարկում խանութներ, <laughs> քան մեծին, դա էլ կա։ Այսինքն տան ամենակրտսեր անդամը մեծերի առաջադրանքներն է կատարում այո, իհարկե։ Բայց նաև ամենաշատն են իրեն սիրում, երևի։ Երևի։ Մայա ինչ կցանկանայիր հենց մշակութային կյանքում, մեր տարածքում, որ դեռ չկա, որ կուզենայիր, որ հետագայում, երբ դու արդեն կայացած երաժիշտ լինես, կայացած նկարիչ լինես, լինի դա Արցախում հենց։ Ես կասեի, որ Ղարաբաղցիները չեն գնահատում նկարչությունը։ Մեծամասնությունը նկարչությունը այն ձև չեն ընդունում, ինչպես որ ինքը կա։ Ես երազում եմ, որ քաղաքի պատերը գեղեցկացնեմ իմ նկարներով։ Դա շատերը ընդունում են որպես հանցագործություն, որ պատերը փչացնում են եւ այլն եւ այլն, բայց ես այդ մասին էլ եմ մտածում, որ շատ գեղեցիկ կլինի օրինակ քաղաքի կենտրոնի պատերը նկարված լինի գեղեցիկ պատկերներով, նկարչական արվեստի օբստրակտ գույներով եւ այլն։ Ուսանք հտակ հետագայում մտածումը կփոխվի կամ ինչ որ բան կփոխվի եւ քո այդ երազանքը իրականություն կդառնա, ունես ինչ որ բան ասելու քո տարեկիցներին որոնք կարևոր չէ զբաղվում են արվեստով, չեն զբաղվում կամ իրենց նախասիրություններն ունեն։ Խորտ կտայի, որ նրանք ընտրեին այն մասնագիտությունները, որոնք իրենց ավելի շատ են գրավում, կախված չլինեն նրանից, թե իրենց մասնագիտությունը ավելի եկամտաբերա թե ոչ, այլ իրենք պետք է անեն իրենց կամքին համապատասխան։ Տեսնեն իրենց դրա մեջ ներքին մղումով։ Ներքին մղումով, այո։ Շնորհակալություն Մայա, որ ընդունեցի մեր հրավերը, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում արվեստագետի ոչ այնքան հեշտ ճանապարհին եւ համոզված եմ, որ քո հաջողությունների մասին դեռ կխոսենք եւ դեռ առիթ կունենանք քեզ հրավիրելու մեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ զրուցելու համար։

մեր ծերտացիների համար շատպես հնարավորություն է դիտել ստանալ այսօր շատ արդիական այս ոլորտում կամ մասնագետներ դառնալ և ի նպաստ մեգերի օգտագործել ստացած գիտելիքները մեր ստեղծագործական խումբը և ավտոմայի հյուրընկալ Առաջինը զրույցի հրավիրեցինք տնորեն Վիգեն Բալայանին, Վիգեն ուրախ ենք ձեզ ողջունել, հյուրընկալվել ձեր հյուրընկալ պատերի ներքո Թումոյի, Ստեփանակերտի եւ ողջունում ենք ձեր բացումը։ Ուզում եմ խոսենք այն մասին, ինչ է տալու Արցախցի երեխաներին, դեռահասներին Թումոյի բացումը Ստեփանակերտում։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, շատ մեծ պաշտոն է մեր համար, որ մեզ այցելել եք, համեցեք։ Թումո կենտրոնը դա մի միջոց է, որը հան սովորի զարգանա այն ոլորտներում, որոնց մեջ գործունեության համար պետք է համակարգիչը, ըստ իր անձնական ցկտումների, նախասիրությունների, փափագների, երբեմն ուժեղ կողմերի, երբեմն թույլ կողմերի նաև, եթե երախան ուզում է զարգացնել իր ուժեղ կողմերը եւ կամ էլ ինչ որ թույլ ասեր կա, որ ուզում նրանց վրա ուշադրություն դարձանի։ Թմոյի ծրագիրը բաղկացած է 4 ընդհանուր ոլորտից, Դա անիմացիան է, ֆիլմերի ստեղծումը, կայքերի մշակումը եւ խաղերի ծրագրավորումը։ Բացի դրանից եւս կա 9 ուրիշ շմտություն կամ ուրիշ ոլորտ, դա կարող է ռոբոտաշինությունը, նկարչությունը, բարձրագրավորումը եւ ինչու են այս ոլորտները արված, այլ ոչ թե բժշկությունը կամ ռադիոֆիզիկան։ Այն պատճառով է, որ հիմա այսօրվա դարին, եւ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, այդ ոլորտի մասնագետները ունեն ազատություն ճամփորդել եւ աշխատել աշխարհի իրենց ծիրած տեղից կամ էլ գուցե մի քանի դեպքերից օրինակ պայման չի որ ծրագրավորիչը նստի Նյու Յորքում Նյու Յորքի հիմնարկի համար ինչ որ կոդեր ծրագրավորի ինքը կարող է լինի Թայլանդում ինքը կարող է լինի Մոնգոլիայում ինքը կարող է լինի նույնիսկ Արցախում այդ իրագործը ծրագրավորի ու ուղարկի ցանկացած հիմնարկը աշխարի ցանկացած ծայրը եւ այդ ժամանակ որ ինքը ուղարկում է այդ կոդը բանկային միջոցով գալիս է եւ նստում է իր հաշվին իր աշխատավարձը սկզբնային միտքը դա էր երբ որ թումոն բացում էր Երևանում դրա համար ստեղծվեցին այս 4 ոլորտը եւ ընդամենը 4 տարի է ընդ որում այդքան երկար կյանք չունի սկզբնավորումը բայց արդեն բավականին զարգացում ունի անուն ունի թումոն 2011-ին է չէ՞ բացվել առաջին։ Այո, այո, եւ գիտեք, արդեն ես ինքս նկատել եմ, որ ոչ որպես թմոյ ներկայացիչ, այլ իմ սեփական փորձը թմոյ մնալուց առաջ, որ այն երեխեքին, որ հանդիպել եմ, որ թմոյի, այսպես ասած, արդյունքն էին, թմոյի product-ն էին, Իրենք շատ են տարբերվում իրենց մտածելակերպով։ Իրանք արդեն նոր, ավելի հզոր, ավելի համաշխարհային պայմաններին պատրաստ մարդիկ են։ Քանի որ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը ենթադրվում է, որ պետք է ստեղծեն ստեղծագործական միտք է անհրաժեշտ, բայց ինչքան գիտեմ, բոլորին եք ընդունում, թե կա ընտրություն ինչ որ։ Ոչ մի ընտրություն չկա, ոչ մի տեստեր կամ ոչ մի քննություններ չկան, ոչ մի պայման չկա, որ երեխան գա, Միակ պայմանն է, որ երեխան 12-ից 18 տարեկան ներառյալ եւ որ ծնողները դեմ չլինեն։ Դրա համար մենք ընտրում ենք, որ սկզբից գա գրած երեխան ծնողի հետ եւ ներկայացնի երկու տնօրի անձագիրներ եւ դա բավականին պայման է, որովհետեւ մենք հավատում ենք, որ ամեն երեխան ունի իր ուժեղ կողմերը, իր ցանկությունները եւ իր ցկտումները։ Եվ նույն ժամանակ մենք չենք հանգարում, որ այդ ձգտումները եւ այդ տաղանդները զարգանան։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք արցախցի երեխաներից եւ արդյոք ինչ որ տարբերություն ունեն նրանք մյուսներից։ Իհարկե, ամենախելոք երեխեքն են Թումոյի։ Շատ գոհ ենք երեխեքից, վստահ եմ մեծ մասը մեզ այնց էլ գոհա Գրեթե 1 ամիս է արդեն որ պարապմունքները սկսվել են կան ինչ որ թեկուզ փոքր արդյունքներ։ Գրեք շատ շուտ է դեռ դատել, քանի որ մեր ֆորմատը այնպեսին է, որ սկզբնային շրջանին երեխեք անում են վարժություններ։ Այդ վարժությունները անելուց հետո նոր իրանք կարող են անցնել դասընթացների կամ աշխատարանների, որտեղ արդեն իրանք իրականացնում են իր պրոյեկտները։ Մենք դասական որպես դպրոցական ծրագիր չունենք, որ մենք իրան սովորացնենք Օրինակ JavaScript-ը սա սա սա եւ սա է, գոյություն ունեն այս եւ այս եւ այս ռահագները, չէ։ Մենք երեխոն դասընթացի ժամանակ տալիս ենք ինչ որ մի հանրարարություն, որ օրինակ իրանք մուզիկ նկարեն կամ ինչ որ ծրագիր ծրագրավորեն։ Եվ իրանք արդեն անձամբ կամ խմբակային իրականացնում են այդ պրոյեկտը եւ սովորում են այդ պրոյեկտի արդեն կիրական միջոցով։ Եվ դասընթացի վարիչը իրանց օգնում է, իրանց հետ հիցում է իրա փորձով, իր մասնագիտական իմաստությունով։ Դրանից առաջ մենակ վարժություններն են, որ երախոմ պատրաստել։ Հիմա մենք դեռ, քանի որ ճորը շաբաթն է, որ մենք բացել ենք երախեքի համար, դեռ նենց երախա չկա, որ 4 դասընթացից ավելի են այցելել։ Շաբաթական 2 անգամ են այցելում դեռ մեկ անգամ, իսկ հետո դա կլինի երկու անգամ, էլի 2-2 ժամ, ընդհանուրը 4 ժամ։ Իսկ հետո արդեն իրան գորանցնեն ավելի մեծ խոշոր պրոյեկտների, կարող են նույնիսկ այստեղ բնակել։ Վիգեն, ինչ մաղթանք, ցանկություն գուցե կամ սպասելիք ունեք, որ ինչ արդյունք պիտի դա հենց Արցախյան թվոն։ Երեխաներից իմ սպասելիքներ։ Մեծ հույսեր ունեմ, մեծ մեծ սպասելիքներ ունեմ, ես եւ ղեկի ծնողները եւ ամբողջ Արցախը նույնիսկ եւ ուզում եմ բոլորին հրավիրեմ, որ ձեր երեխեքին բերեք 12-ից 18 տարեկան։ Դեռ տեղեր ունենք, բայց շատ շուտ այս շաբաթվա մեջ արդեն տեղերը կվերջանան, շտապեցեք անկամ եթե դատարկ տեղ չլինի, կարելի է գրվել հերթ, հերթացուցակ։ Բայց շատ եմ քաջալերում, որ ծնողները իրենց բալիկներին բերեն որ մեզ վստահեն։ Սպասում ենք։ Շնորհակալություն Վիգեն, հաջողություն ձեզ ձեր աշխատանքում եւ կարծում եմ իրոք համատեղ ուժերով երեխաների, ծնողների եւ դասընթացավարների ամեն ինչ կստացվի։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ եւ նորից համեցեք։ Մեր դռները միշտ բաց են։ Մուրադյան Վահրամ, ֆիզմատ դպրոց։ Թումոն միջև այն պահը, երբ որ նա եկավ Ստեփանակերտ, ես Facebook-ի միջոցով արդեն տեղեկություն էի դրա մասին եւ ինձ շատ հետաքրքրել էր դա, որովհետեւ Հայաստանում ապրող ընկերներս արդեն մասնակցում էին այս նախաձեռնությանը։ Ես երբ որ Թումոն եկավ Ստեփանակերտ, հենց առաջին օրերից եկա գրանցվեցի եւ արդեն զգում եմ ինչ-որ փոփոխություններ, որովհետեւ Թումոն հնարավորություն է տալիս մեզ սովորելու ծրագրավորում հնարավորություն է տալիս ճանաչել տարբեր նոր տեխնոլոգիաներ եւ դա կտա մեզ ոչ միայն ինչ որ պրոֆեսիա, այլ նաեւ դա ներքին ինչ որ զարգացվածության աշխանն է որոշում։ Հիմնական մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Երևի զբաղվում բիզնեսով, բայց եթե ես սովորեմ օրինակ ռոբոտաշինություն կամ ծրագրավորում, ապա ես կկարողանամ ինտերնետի միջոցով վաճառքներ կատարել տարբեր երկրներում։ Այսինքն թումոն քեզ կօգնի քո հիմնական մասնագիտության մեջ նաեւ։ Այո։ Իսկ կա այժմ ինչ որ ուղություն, որը ընտրել ես կամ ինչ որ բանի վրա աշխատում ես հիմա։ Երևի թումը եմ կընտրեմ կամ ռոբոտաշինությունը, խաղերի ստեղծումը կամ ծրագրավորումը, այդ երեքից մեկը։ Իսկ քո հասակակիցներին խորհուրդ կտայիր հետևել քո օրինակին։ Իհարկե, թումը շատ լավ հնարավորություն է ստեղծելու քո ապագան։ Միրզայան Լանա, համարոտ հավաք դպրոց, հաճախելով Թումո, ունեմ այնպիսի նախաձեռնություն, որ կարող եմ ինչ-որ բարձունքների հասնել, կարող եմ օրինակ տեխնոլոգիայի բնագավառում ինչ-որ բարձունքներ նվաճել։ Օրինակ շատ տպավորում է կայքերի որոնումը, մշակումը։ Երևի կընտրեմ ծրագրավորում, ցանկանում եմ, որ ավարտեմ դպրոցս ինչ-որ մի մասնաճյուղ երևի ծրագրավորող, եւ այդ պատճառով էլ Թումոն այդ հարցում ինձ շատ կօգնի։ Այսինքն հնարավոր է որտեղ Լրատվական տեխնոլոգիաները, մասնավորապես Թումոն քեզ օգնի հիմնական մասնագիտություն ձեռք բերել։ Կարող է օգնի։ Իսկ մինչև Արցախյան Թումոյի բացումը հետաքրքրվում էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Այո, գիտեի։ Ինչ որ բան ոչ միայն կարդալով, լսելով, այլ նաև ներուժ տեսնում ես քո մեջ ստեղծել ինքդ անել ինչ որ բան։ Մինչև Ստեփանակերտում Թումոն բացվելը ես տեղ եկեի տեխնոլոգիական կենտրոնի մասին Թումոյի եւ միշտ ցանկանում էի որ เป զի ես էլ հաճախեի ու հասնեի իմ նպատակակետին։ Միշտ ցանկանում էի որ դպրոցս ավարտելուն պես գնայի Երևան ու այնտեղ հաճախեի Թումո կենտրոնը, բայց երբ արդեն ստեղ բացվեց, արդեն ավելի հետաքրքիր դարձավ որ այստեղ հաճախեմ։ Այսինքն մինչև դու քո երազանքին հասնես, երազանքը եկավ։ Արդեն իրականանում, ահա։ Ես Սյուզանա Իսկանդարյանն եմ, համար 10 հիմնական դպրոցից։ Ես դեռ փոքր տարիքից միշտ երազել եմ, որ ես ինքս իմ ֆիլմը ստեղծեմ, այսինքն լինեմ ռեժիսոր, եւ հենց լսեցի Թումոյի մասին, շատ ուրախացա եւ միանգամից եկա գրանցվեցի այստեղ։ Այստեղ ինձ շատ է դուր գալիս, երևի հենց կընտրեմ ֆիլմերի պատրաստումը, դա հիմնական մասնագիտություն չէ, բայց շատ եմ սիրում, քանի որ կլինի իմ երկրորդ մասնագիտությունը, հուսով եմ։ Իսկ հիմնական ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։ Հիմնական ես սովորել եմ տնտեսագիտական Երևանի պետական համալսարանում, սակայն շարունակելու եմ թումոն այնտեղ շարունակեմ։ Այսինքն սա եւս մեր հնարավորություն է երկու մասնագիտություն միաժամանակ ձեռք բերել։ Այո։ Եվ բացի այդ երազանքի իրականացում, երազանքի իրականացում, որտեղ կզբաղվեմ ֆիլմերի պատրաստմամբ, Ես Լաուրա Նարիմանյանն եմ 10-րդ դպրոցից։ Իմ կարծիքով այն երիտասարդները, որոնք հաճախում են Թումո, կարող են ստանալ Թումոյի վերաբերյալ բոլոր իրենց հուզող հարցերի պատասխանները եւ ամեն պատանի իրենց այդ երկու ժամը անցկացրած Թումոյում երևի կարող են վայելք համարել, որովհետեւ այնտեղ մտնոլորտը շատ ջերմ է։ Ինչ խորհուրդ տվեցին Թումոյի մասին եւ ինձ շատ դուր եկավ։ Ես եկա գրանցվելու Ցումոյում, ինչ շատ դուր եկա ֆիլմերի ստեղծում, բաժինը, որտեղ ես շատ հետաքրքրված եմ դրանով, բայց իմ հիմնական մասնագիտությունն է Երևանի պետական համալսարանում ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետը, բայց ես կշարունակեմ զբաղվել Ցումոյով եւ միշտ կսիրեմ օտար լեզուներ ես ուսումնասիրելու փաստորեն, ինչը հերոու չէ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ուսումնասիրելուց։ Կարելի է այդ երկուսը համատեղել մեծ հաշվով։ Այո կստացվի, որ դու կլնես լավ մասնագետ եւ լեզվաբանբանասեր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից տեղյակ մարդ։ Այո, կարելի այդպես ասել։ Քո կարծիքով հենց Արցախում Թումո բացելը գլոբալ առումով ինչ կտա։ Արցախցի պատանում։ Ես իմ հասակակիցներին խորտ կտայի հաճախալ Թումո, որովհետև Թումոն իրենց շատ բան կսովորացնի ֆիլմերի ստեղծում, խաղերի ստեղծում, ծրագրավորում, անիմացիա եւ ինձ թվում է բոլորին դուր կգա։ Ես պատկերացնում եմ, որ տարիներ հետո ես ինքս դիտեմ իմ պատրաստած ֆիլմը, դա ինձ համար շատ մեծ հաճույք կլինի, մնանդ որ շատ հայտնի դառնա։ Այսինքն մեծ հաշվով Թումոն հնարավորություն է ձեր ներուժը օգտագործելու զար զարգանալու եւ ինչու չէ հետագայում ի նպաստ հայրենիքի օգտագործելու։ Այո։ Եթե մենք սովորենք, աշխատենք, մենք կզարգացնենք մեր երկիրը, Եվ որ նրանց համար օգտել հաղորդման ստեղծիչ է միացել Տեղեկացնենք, որ թմոտ կենտրոնն անվճար արտադրողական ծրագիր, որտեղ 12-ից 16 բարեկան պատանիներն ուսանում են սեփական հանձնարարության։ Առաջին թմոն ստեղծվել է Սեն և Սիլվա Սիմոնյանների նախաձեռնությամբ Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի կողմից Երևանում և իր դռներն է բացել աշակերտների արդեն 2011 թվականի օգոստոսի 14-ին։ Լսեք ինչը տասուտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Շարունակում այդ թողարկումը։ Այսպես հանդեսի երորդ էջը։ Այսպես ծնողների կփորձեք օգնել ճանելու իրենց երեխաների վատ տրամադրությունը։ Եվ այսպես, երեխայի տրամադրությունը կարող է փոխվել մեկ վայրկյանում։ Այս պահին նա ուրախ է, մյուս պահին զանգրացած հետո կամախոր։ Դեռ նախնդիրը, եւ ինչպես օգնել երեխայից սովորելու սեփական էմոցիաները կառավարը։ Անկախ նրանից, թե ինչ է զգում երեխան, որպես ծնող ձեր առաջին գործը նրա ապրումները գիտել։ Երեխան պետք է զգա, որ դուք անտարբեր չեք նրա նկատմամբ, հասկանում եք նրա։ Ես ինչ որ բան անհանգստացնում է երեխային, բնական է, որ ծնողի մոտ առաջանում է դա ուղղելու ցանկություն։ Իհարկե գրավիչ է երեխայի կապությունը պաղպաղակով եւ պատկաբլիթով հաղթահարել կամ բարկության պահին նրանց ուշադրությունը հեռուստացույցով ու խաղերով շեղել բայց դստեր դա քաղցը ու ահասարակ անարոշ ծնունդը եւ հեռուստացույցի արտավարտացած երկարշապերը կարող են նպաստել երեխայի քաշի ավելացման ու ճարպակալմանը բացառությամբ այլ դեպքերի եւ երեխան իրոք չկտազավի վերջը լավ կլինի թույլ տալ նրան գտնել եւ սեփական ուսումնարանը իսկ նույն հաղթահարել կատարել իրավիճակը։ Տխրությունը բնական զգացում է, որը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում եք այդ խոչեվիճակում։ Կարևորն այն է, որ ուսուցեք սա եւ ուղղակի փորձեք կանցնել ինչն է տխրացնում ձեր երեխային։ Ամեն դեպքում մի փորձեք ինքները դուրս խնդիրը կամ միանգամից բարձրացնել երեխայի տրամադրությունը Նա պետք է ձևավորի իր զգացումները տարբերակելու եւ հաղթահարելու հմտությունները։ Օգնել երեխային ընկալել հույզերի նշանակությունը եւ ձևավորել դրանք։ Օրինակ ասելով, համոզված եմ, որ տղեկին երբ ընկերը տաշտով հրաժարվեց խաղալ քեզ հետ, Եթե կարողանում եք դիտակցել ու անվանել զգացումը, կարողանում եք նաև սանձել այն։ Բացատրեք երեխային, որ բնական է երբևէ պատրամատություն ունենալը։ Միասին փորձեք գտնել ինչ-որ բան, որը կօգնի նրան լավ զգալ։ Առաջարկեք միասին զբոսնել, կոնցերտ դիտել։ Երեխան կհետևի ձեր օրինակին, եթե առաջնորդեք իրեն։ Thank you